fotovoltai installajoi en la agriculturo. En regionoi cun multe da suno, set mal multe da pluvo, mancas al plantoi precipe unu afero, nome protecto contra vaporigio. Nova studajo el Colorado montras, ciel precise tiu protecto povas ec esti, per la ombro de fotovoltai moduloi, cun mirinda fico. Cie herbo crescas sub sun collectai installagioi, tie pli altigas signife la ricolteplai quantoi dum secai iaroi. Esplorista teamo de la Colorado Stata Universitato dum quar iaroi analisis kiel sun collectai installagioi efficas al duon secai herbai areoi ce Longmont en la usona substato Colorado. La resultoi estas mirigai, cae estas pli cae pli signifai por regionoi cun pli grandigianta secezzo. En la jaro 2024 pluvis en la test loco nur ducent naudec millimetroin, circa dudec procentoi malpli olie la longiara averaggio. Malgrau tio, crescis sub la sun collectai paneloi pli da herbo ol apude. Average la biomasso tie farigis je dudec procentoi pli alta ol sur necovritai areoi. Je certai locetoi, Exemple, ce la orienta rando de la moduloi, la differenzo atingis ec prescau naudec procentoin. Ec se la installaggio estis construita nur por la productado de electro, gi provisis alla plantoi dum seca iaro senteble pli bonan vivospazon, diras autoro de la studagio. Decida por la positiva effico estis la precisa situo de la plantoi sub la moduloi. A parte multe profitis la areo sub la orienta rando de la panelo. Tie matene la forfluanta pluva aquo trafas la grundon, dum sam tempe trairas proximume la duono de la taglumo. Suffice por la crescado, sed suffice mal multe, por malaltigi la vaporigion. La esploristoi observis, giuste en la varmego de la somero, la ombro protectas la planto in contrao extrema secchezzo. Samtempe la humidezzo de la grundo estas conservata pli bone. Ni vidas che sun collectai installagioi povas plibonigi la microclimaton, cae tio pli fortigas la crescadon tie, cie aquo malabundas, diras cun autoro. Dum tre pluvo ricia iaro du aliflanque dudec tri, ali flanque appenao montrigias differenzoi. Sur quelcae areoi sub la panelo crescis ec mal plida herbo ol extere. Precipe sub la centro de la moduloi, tie alvenas nur 30% de la lumo, la biomasso malcrescis. Malgrau tio, la malcresco dum seca iaroi restis pli malgranda. Ien indico che la dispone plezzo de aquo estas dum tiai iaroi la decida factoro. La protecto per la moduloi evidente povas compensi la mancon de lumo. Tiui ec estas interessae ancao por la agriculturo. Cie pli frue electro cae agricultur estis consideratae ciel contrasto, tie ec estas per la agriculturae fotovoltae sistemoi novae energioi. Sun collectai moduloi protectas la plantoin, cae la plantoi utiligas areoin, ciui estas jam surconstruitae, tutte sen al dona i macchinoi au irrigazio la modulo creas diversetsan microclimaton qui accelas accela diversa in plantoin ni credas che tio po va subteni la renaturigon diras la autoro tiel la lojantaro plica e pli simpatios cun tio sistema de combinado de energi cerpado kai agriculturo tio estas esperiga